ndabaramukije amahoro mwebwe mwese muteze abiri hadiyo isanganiro kaze muri makuru yo kuri uyu wa mirongo ibiri na gatatu ntwara nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira imiryango irenga mirongo itanu iba muri kizingwe bihara irasaba ishyirahamwe hajidezo kubaronsa amatara nk'uko babigirira ahandi kubera ko ngo hari ubusuma bwibonekeza mu masaha yo ku mugoroba muri ano makuru turababwira ikimanga kibangamiye ababa muri serire ya mugoboka ya mbere ni muri quartier ya Mutanga Sud ngaha muri zone Rohero ni ngaha mu gisagara ca Bujumbura mu rumonge naho havugwa umusirikare umwe wo mu ikambi yo ku rukinga ari mu mino y'igipolisi kuva ku munsi wa kabiri yagirizwa gufata ku nguvu umwigeme yaramwituye mukavyumva muri aya makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Serafine Hakizimana afadikanije na Patrick Izonderera sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro ndongeye kubaramutsa imiryango irenga mirongo itanu yo muri kizingwe bihara zone kanyosha ya komine muha mu gisagara cya bujumbura irababazwa n'ingeni iba mu kizime kandi haheze igihe kirekire yaratanze amafaranga yo kuronswa umuyaga nkuba muri hajidezo ariko bakaba batarawuronswa ibishikirizwa n'abo banyagihugu biremezwa n'abajejwe intwaro muri kizingwe bihara bamenyesha ko abasuma bikika mu kiza mu masaha y'ijoro kubera umwijima bagasaba hajidezo kutunganiriza abanyagihugu y'igihugu nk'uko ibigirira abandi bo mu yindi mihingo yo mu gisagara ca Bujumbura n'inkuru ya Evariste Nziko Banyanka serire kizingwe bihara iri mu bumanuko bwa zone kanyosha ikabigizwe n'ibice bibiri igitunganijwe kijambere viabilize n'ikindi kibamwo bene amatongo bamwe mu banyagihugu bidogera regidezo kwitarabaronsa umuyaga nkuba n'amazi kandi baratanze amafaranga basigwe na regidezo nyene haraheze igihe sindavyakira neza ku buryo kubona nararisha amafaranga ubu myaka kugera iki kiringa ata matara ndaronka birambabaza cyane kandi mbona abandi batse amatara ukuri kwamye njye nararishe neza cyane ngaya amafagitire yose ngaya marayabona yose ndayafise ngibi nibaza ko mubibona icyo dusaba regide zo nuko yoshika kuri teri kabone iyo ngingo yafashe ku buryo yuko yoha amatara abantu twige twarishe bavuga ko kutagira amatara yemeza ko abanyagihugu arongoye bari mico kubiri hari abaronkejwe umuyaga nkuba n'abandi bitakunze ko bahuhabwa kubera ibyo basabwa agasaba ariko ko hatobaho umwana n'ikinono mu bisanzwe abantu bose mu nyuma barose amatara ariko sinumva ko habaye irobanura n'abakera abakenyi bararose amatara gusa mugabo ni ingingo ukaciba mu kizime ibyo biruko mu gihe hari ingingo y'ubushikiranganje bujejwe inyubako yo mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri isaba ishyirahamwe regidezo kudasubira kuronsa umuyagankuba n'amazi abubatse amazu mu makaritiye atandukanye harimo kizingwe bihara badafise uburenganzira bwo kubaka autorisation de bâtir urupapuro rusabwa muri kino gihe uwo ari we wese yituye regidezo kugira atunganirizwe Evariste nzikobanyanka mu gisata c'indero abanyeshure bo mu ntara ya Kirundo ngo barahurumbira kwiyandikisha ku mashure bagaburirwa bishikirizwa n'umuyobozi w'indero muri iyo ntara havuga ko uwo mugambi wo kufungurira ku ishure utari ku mashure yose y'iyo ntara Leukadimu Kaporona atanga ibitigiri by'abana bahevye hatanga ibitigiri by'abana bahevye ishure igice ca mbere hafi ibihumbi umunani mu mashure shingiro n'inyuma y'ishure shingiro agasaba ko uwo mugambi ushikira amashure Şuraya Ösetum'u kurikir. hariho amashure eh, bagiye barahitamwo bagaburira abanyeshure hariho rero n'amashure atagaburirwa eh, na cane cane amashure yo mu gisagara usanga batayagaburira mugabo ayandi mashure yo mu mitumba nubwo atari yose hariho akarusho kuko ku mashure bagaburira niho dusanga hariho eh, n'ibitigiri binini vy'abanyeshure kuko baza ku bwinshi kwiyandikisha aho kubera mbere n'abavyeyi baba bavuga ati hariho akarusho abana ntibazotugora kuyobora muri icyo gihe rero uca usanga ayo mashuri ariho hari abanyeshuri benshi mbere nk'amashuri abiri yegeranye hariho iryo bagaburirwa n'irindi batagaburirwa tuza gusanga abanyeshuri benshi bari aho babagaburira na hano iwacu abanyeshuri baraheba amashuri ku bwinshi na cyane cyane eh, nko kuri ayo mashuri bagaburirwa iyo hageze igihe eh, hagacamwo izo mfungurwa ntiziboneke abana baca baca baheba amashuri hariho rero n'abandi baheba kubera imvo iyi n'iriya eh, bitavuye ku butagaburirwa ku ishuri ubwabo ugasanga hariho n'abanyeshuri bahebye bahebye amashuri nko mu gice cya mbere eh, gushika igice cya mbere giheze twari dufise abanyeshuri bahevye amashuri batari bake bashika ku bihumbi indwi n'amajana icenda na mirongo umunani n'icenda mu mashuri shingiro no mu mashuri nyuma y'ishuri shingiro bose hamwe ariko aho dusanga igitigiri kinini ni mu mashuri shingiro baheba cane dusanga ari abahungu eh, bango nibo baheba cyane imvo nyamukuru mu bisanzwe intara yose ifise ingorane zayo iyi ntara rero iyo umwimbo wagenze neza ibintu biba bimeze neza usanga abanyeshuri bari ku ishuri mugabo rero ni intara ikunda kugira ingorane z'uruzuba iyo uruzuba rwatse rero ugasanga abenegihugu ntibashoboye kwimbura iraba intandaro nyamukuru nininya cyane y'uko abana baheba amashuri ku bwinshi isanganiro inama isumba ingiro ku isaha itandatu n'iminota mirongo itatu n'itatu muri studio za hadiyo isanganiro amakuru twabateguriye arabandanya amafaranga arenga imiliyaridi mirongo ibiri n'umwe z'amarundi ngo niyo yagarujwe na leta y'u Burundi ariko ngo akaba atawuzi yo yaroye nico yakoreshejwe bivugwa na Gabriel Rufyiri arongo ishirahamwe igishinze kurwanya abagibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Olicom mu kiganiro n'abamenyesha makuru aho bariko barabira hamwe kuri wa kane ivyo kogwa kugira ngo amafaranga bayagarujwe ah, bamenye iyo ivyo akora tumukurikira nk'uko dukunda kubivuga twese turazi neza yuko eh, hari inzego zo kurwanya ibiturire zashyizweho amakungu yarabonye ko igiturire ubusuma ari nk'icyo twokwita furewo ikiza ni ikiza rero kigomba kurwanywa n'abantu bose aricyo gituma uburorero amafaranga aribwa biraboneka ikigera kabiri ku kibazo mu bajije kijanye nuko amafaranga duhejeje kuvuga ashika imiliyaridi eh, mirongo ibiri n'imwe arenga yoba atazi yavuye rega nivyo nico gituma amategeko hari kugira ngo ibintu byose abitumbereze ayo mafaranga yaraje ari mu itegeko twayabonye yuko yashoboye kuyinjira mugabo uko mwabivuze nta n'umwe azi aba yatanze Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Oricom nabibabwiye mu ntango z'ano makuru umusirikare umwe wo Mikambi ikambi ya rukinga mu gisagara ca rumonge ari mu gasho k'igipolisi mu rumonge kuva ku muhingamo w'uyu wa kabiri umusirikare musirikare w'umumenyeshamana yagirizwa gufata ku nguvu umwigeme yaramwituye ku munsi wa gatandatu arondera ikete ry'ubukirisu mu ntunge uwo mwigeme yarondera ikete ry'ubukirisu nk'uko amakuru ava mu uwo mwigeme abivuga mu gipolisi mu rumonge baremera ifatwa ry'uyo musirikare dosiye yiwe ngo ikaba yararungikiwe parke ya rumonge kuri uyu wa gatatu nk'uko mu gipolisi bishikiriza mu gisata c'ibidukikije ikimanga kiri muri serire ya mugoboka ya mbere muri quartier ya Mutanga Sud kirageramiye inyubako rusange ivuriro ritoya rya mugoboka ya mbere nibarabara rihuza mugoboka ya mbere n'iya kabiri bikaba bimaze kugagwa abanyagihugu baho hamwe n'abajeje intwaro ku rwego rw'intango basaba abajeje intwaro ku nzego nkuru gukora ico kimanga kugira ngo uh, ico kimanga caguka uko bukeye uko bwije mu ya kirundo naho guhagarika uguharika no kutemera ingingo ya sentare yo guha umukenyezi uburenganzira mu matungo y'umuryango ni bimwe mu mvo zituma haba umubano mubi hagati y'abubakanye byashikijwe na musitanteri wa komine ntega ahamagarira abanyagihugu n'indongozi ku mitumba kumenyesha ingo zirimo amatati ngo bazibe hafi hakiri kare bazitire ntihagire umukenyezi asubira kwigwa bikaba byavugiwe muri komine ntega kuri uyu wa gatatu mu bikorwa byo guhimbaza ku rwego rw'intara umunsi impuza mpuzamakungu wahariwe umukenyezi n'inkuru dukesha mugenzi wacu Agnes ntaho mpagaze akorera mu ntara ya kirundo mu kurindira ko ayandi makuru adushikira tubanze dukubitire mu makungu amakuru tukayahera mu gihugu ca Tanzania aho abantu batanu bamaze gupfa bahitanywe n'indwara eh, mu karere ka kagera indwara ituruka ku mugera wa Marburg ifitaniye isano n'ingwara ya Ebola ituma umuntu agira ubushuhe bwinshi akava n'amaraso nk'uko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu aho muri Tanzania bubivuga bikandikwa n'ikinyamakuru mwana Mwananchi iyo ndwara nyene irandikwa ko n'ikinyamakuru Actualité.cd cyo muri Republika Iharanira Intwaro ya Rusangi ya Kongo aho kivuga ndetse ko batanu abo batanu ndetse abo batanu bapfuye hari batatu bari mu bitaro nayo bagera ku ijana mirongo itandatu n'umwe babonanye n'abagwaye bariko barakurikiranwa barakurikiranwa huserukira ishyirahamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu OMS aho muri Tanzania agahamagarira abaganga n'intwaro gukorana na leta ngo ukeneye wese kuvugwa avugwe umugera wa mahubu ukaba wahawe izina ry'igisagara cyo mu budagi aho watowe ubwa mbere mu gihumbi kimwe amajana 1967 n'indwi aho abakora muri laboratoire aho muri ico gisagara bari bakoze ku nkende zari zavuye mu gihugu c'u Buganda muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo naho amatora ategekanijwe mu mpera z'uno mwaka ngo hakeneye amafaranga arenga umuriyeridi w'amadolari y'abanyamerika nk'uko bimenyeshwa na Denis Kadima arongoye umugwi w'amatora muri ico gihugu nubwo biruko ishirahamwe gishinze gukurikirana uko leta ikoresha amafaranga ariyo ODEP rivuga ko atamucu urimo rikabona ko amatora atorenza imiliyoni amajana atandatu z'amadolari y'abanyamerika ikinyamakuru Actualité Ponce de Chandiki kikandika ko leta imaze gutanga imiliyoni amajana 480 z'amadolari kugira ngo hategurwe ayo matora aho ikimanga kiri muri serire ya mugoboka ya mbere muri quartier mutanga sud muri zone roherunga mu gisagara cya bujumbura kigeramiye inyubako rusange ivuriro ritoya rya mugoboka ya mbere n'ibarabara rihuza mugoboka ya mbere n'iya kabiri bikaba bimaze kugagwa abanyagihugu baho hamwe n'abajeje intwaro ku rwego rwo hasi basaba abajeje intwaro ku nzego nkuru gukora icyo kimanga caguka uko bukeye uko bwije tubakurikira igiteye ubwoba kuruta nuko mubona cegereye ibintu dukunda gukoresha nk'ivuriro cyangwa urusengero aha tugiye kuguma mu mazu rero mugabo iri vuriro ryoryo bije bitera ubwoba kuko aha dufise ivuriro rimwe none r'ingorane rimaze kubomoka aha tugiye kugira ibibazo bikomeye ibibazo murumva ko bitobura no kuvuga nk'imodoka zahora zizana ibintu dufungura ntizizosubira kuza rero twasaba nk'intwaro yo ko tugarukira ko n'ukuri ubuho byarenze urugero murabona ko imanga zarenze urugero no kuvuga tuhasaba abategetsi n'ukuri ko botugarukira ko atari uko iyi karita igiye kubura ngo irabayibamo aha turi ntihari aho kubana n'imanga ntihari aho kubana n'imanga ariko twagiye tubona bishika gukenyera turabanye nyine kubera kuko atakundi kuntu twobigenza ariko ariko tubanye tutari kubana ni ukuvuga kuva ngaha kuva ngaha hera aha hari amazu hajya muri ko muraca gutya ibarabara rya tumbera hajya nyene rikaca ribandanya hakurya aha hari imihana kugera n'ubu munsi murabona ingene hameze ntitworeka kugira ubwoba rero natwege duhava tujyamo, twege turiko turavuga ubu munsi atagikozwe natwege tuza kubamo uko vyogenda vyogenda nk'uko ahandi bihora bigenda ni ukuvuga ko hatanguriye hatanguye ngaha hera hatanguye mm, urusengero hajya munsi munsi y'ikiraro aho hantu harakoze buraca n'ingaha haruguru harongera harasubira aha mwaciye ngaha hepfo harongera harasubira naho nyine barongera barahakora mbega none aha ho kubera iki hatokorwa nk'aho hari icyo baba baturindirije abakoze ibyo bikorwa bya mbere sindakizi kwitegura ni intambara isa n'iyindi ni intambara gusa kimwe gusa nuko zitagwanywa kumwe barabonye aho batwimurira ntitworeka kwimuka kuko tutaronse aho twimukira bazoza basanga turi mu kiyaga